Kanboko mediatekatik gaurko kronika Aines Aristoiekin egunon? Egunon. Eta gaur, uh, eh, maian, pausatu duzu, komiki bat. Itzulera deitzen dena, eta, bo, espikatuko daukuzure, enik eh, norako itxura ikusten den, norako marazkia den? Bai, beraz, egin bezala, itzulera deitzen da komikia, eh, horren uh, uh, sortzailea deitzen da Duhamel, Bruno Duhamel, Eta asalan uh, ageri da paisai bat, Pas, paisai uh, salbaia. Iduridu uh, ondartza bazter bat eta ondartzaren gibelean ahokak ageri dira, eta uh, gibelean oino beste mendi bat, su mendi bat iduri. Ara, eta haintzineko partean, beraz, ondartzan, badugu gizon bat, bakarrik, xutik, uh, iduri sorti mugari begira dena, hasteko ara, aintzineat susen begiratzen du. Bakarrik iduri du ezta da fitxik inguruetan salbo bere autoa, guragoa parkatu duena, baina senditzen da bakartasun pixka bat hor. Soite malin bada, barnean, deia, um... Argikia gertzen dena, da horri alde batzu kolore txu direla, eta beste batzu artetik kolore bakarrikoak. Bai, komiki gileak duamelek eh, horren autoa autua egindu, Eh, narrazioan biden denboraldi bat direlako. Bada oraina, kondatua dena, eta hori sepia kolorez kondatua da, edo surita beltzez. Eta alderantziz, iragana kondatzen duelarik kolorea hautatzen du. Eta oizkanpokoa da, gehienetan sepia kolorea lotzen dugu uh, edo pasatutakoari. Hor alderantzizko uh, autua egin Eta beraz, hori aldak hola aldizkatzen dira, koloreak eta surita beltza. Eta laguntzen du irakurlea iragana eta e, orainaren artean lehatzen uh, aria galdu gabe. Hmm. Ezan nahi du iragana urosago dela oraina baino edo? Urosa edo oparoagoa, pentsatzen da. Piskabat labur biltzeko azken finan, e, liburu hortan deskubitzen dugu artista bat, Kristobal, deitzen dena nazioarteko fama ondiko artista dena, eta gaztetan ezakigu ugarte horren izena. Uh, ugarte horretan sortu da, goizik joan, aitaren gandik urbil eta bereziki artista gisa garatzeko. Eta zomeit urte berantago, New Yorkeko nahas menduez asea, eta behar bada uh, sorteriak pixka bat deiturik itzultzen da ugartera. Eta hor, hartzen da, uartea eraldatzen ari dela, egotik, turismoak lok toki gero eta gehiago hartzen duela, eta etxe eragileek ugartean, uh, ugartea etxe bizitzaz edo turismo gunez emokatzen dutela. Beraz, bere lurtiukuna suntsitzen ari direla. Eta horrek zozotzen du, Kristobal, eta eragiten du bai jende, tokiko jendearen gainean, bai kasetarien gainean, pixka bat um, proiektu ikaragarri horiek geldiarazteko eta garapen iraunkorreko uh, sistema bat sortzeko ugartean. Beraz, kolorez, beraz, deskubritzen dugu Kristobalen aurtzaroa eta heldutasuna. Eta gero, bada, bigarren narrazio maila bat, beraz, surita beltzez, hau da pixka bat polizia inkesta. Lehen hori aldetan, segidan, Kristobal gure begien azpian hiltzen delako autoistripu batetan. Ah. Eta mm, kasetarien zat, eta tokiko agintzaileen zat ere, eriotzori susmagajia da. Ez da ahas ahunta, Kristobalen uh, eh, nortasunak eta Kristobalen jokamoldek etxai asko sortu dituelako bere inguruan, eta horretzat, senditzen dute zerbait susmagarri badela hiltze hortan. Beraz, polizia inkesta ere segitzen dugu paraleloki. Tampez sartzen gira, ara, bukaera ezagutzen dugu azken finean, <laughs> eta gibelarat eginez, um, dira gira ulertzen, zerk uh, eh, eraginduen bere eriotza, eta zergatik fama, ulako fama zuen Kristobalek, eta zer gaitik hainbeste etxai bat zituen, eta ara, zerk eraiki zuen gizon hori azken finan, eta, eta, bere, eh, eta bere bizia. Eza epaiketarik ez fitxik, baina uh, Kristobalen ibilbidea segitzen dugu, ahatiko hartzen gira inguruan ere zer sentimendu izaiten alduten, urbilekoek, jendeek, bere onduan ibiltzen diren jendeek, baina dena artistaren inguruan uh, oinarritua da, muntatua da. Gainera, egan behar da artista hori, artista hainitzak bezala, handi nahikeria hainitz bat duela. Uh, emeki, emeki ikusiko dugu pixka bat megalomaniak bere gaina hartuko duela. Eta mm, be pixka bat obra bat bere gixara zizelkatzen duen bezala, bere ugartea, bere gustura moldatu nahi du ere. Eta emeki emeki bere gusto pertsonalek um, interes horoko jazapalduko dute. Eraz hori ere ageri da, Cristobal nolaz bakarrik haus egitzen dugun, ikusten dugun nola pixka bat bere hajotasuna elikatzen den eta haunditzen den. Mm -hmm. E, Zertista zen, zizel, zizel lan eh, egire edo? Zizelkari burdina lan zendu, mm. instalazioak egiten ditu, mm. pixka bat, uh, mota guzietako eh, mm. obrak, uh, eh, iru dimentsiotakoak. Eta iria ugartea garatzen duen bezala, apaintzen du, beraz bere obra artistikoak, pixka bat, ola, tokika, ezartzen ditu, naturaren uh, azpimarratzeko eta uh, edertzeko. Egia da, komiki hortan gai hainitz diokatuak direla uh, eh, etxeratitzultzea, uh, eh, ahemana, batzutan zaila dena, masa turismoa, irigintza, bortitza, baina betan ere baserri aldetako jendean gabeziak, erri abandonatuak, garapen iraunkurra, gai hainitz, parez pare jartzen ditu, uh, ez du sikulan egiten hau ona da hau txarra da. Parez parez hartzen ditu eta irakurlea hausnarketarat pusatzen du. Mm. da gai sakon hainiz johatuak dira, direla, baina azken finan uh, irakurleak gero ikusi behar du, erabaki behar du, ean alde baterat edo besterat joaiten denetz. Bo, zu hartu zaitu hasteko, eh? Um, itzulera, unek? Bai, zenta gainera, kasualitatez, uh, deskubritu dut, irakurtzean atxemaiten nuen Cristobal antza handia zula beste artista batekin, eta ondotiko hartu naiz etzela kasualitatezko antza. melek, hemen omen, omenaldi bat egin izan, nahi izan du Cesar Manrikeri. Uh, Manrike zen lantzarote ugarteko artista bat, lantzarote da kanarietako ugarte bat, sumendi ugarte bat. Eta Kristobalek bere ugartea moldatu duen bezala, garaian man, manrikek bere ugartea ere berpiztu zuen, bir sortu zuen artearen bidez. Ez du nahi Kristobal eta manrike berdinak direnik, uh, ipuinak ahastez berdinak dira, baina azken finan dio amelek baliatu du bere komiki hori manrikeri omenaldi baten egiteko. Mentoz ipatzeko, ere? Eh, bai, eh, komikia dialida argiat argitaletxeetan, 2008an, argiat argitaletxeak eh, komikiak uh, plazaratzen ditu bakarrik, gehienetan itzulpenak, eta nazioarteko komiki arrakastatxuenak itzultzen ditu hizkuntza gutituetara. Beraz, eh, atxemaiten aldira Euskaraz, Kataluneraz, eh, Galiegoz, hala, izkuntzain eta bai Euskal komiki gintzan arietak badu eh, toki garrantzitsua. Mm -hmm. Bo, nori uh, gomenda zinezake hau? Pentsatzen dut uh, amalau urtetik goiti irakur, irakurtzen aldela. Bai, gaiak azken finan gizarteko gaiak direlako, um, irakurketa erretxada ez da deus latzik, Baina, ara, behar bada, behar da, eldutasun pixka bat ala ere gai horiek eh, ongi ulertzeko eta eta segitzeko. Are, horretarazteko, zoin den eh, hautatu duzun uh, komikia? Beraz, unen izan burua da itzulera, komiki gilea deitzen da Amel, eta argiet argitaretsak plazaratu du 2008an. Hortengo gure azken konika uh, kronika izanen da, ondoko aldi hartio eranen dauzugu eta pasapesta honak, eh? Inez, Ondoko urte arte, Mileskar.